Kowe mono tekse iki ya wis ngempel-ngempelke bisa tuku gamelang parah. <laughs> Ora kena ora ana sangkan parah ya ana kenong do teko. Dilalang aku ki tanpa ngrejet sae piti-pita. Nang kakangmu ki anggar dolan wae ngono kang tak elekke mambelinge ra jamak-jamak tadi. Tone dolan ngono ki jan-jane mang rusak dheweke kuwi. Nek tak elekke cok orang gugu. Tenan kok. Angger muni turu omah ngono ya wis. Tak kon turu nang lincak kae njaba kae. Aku turu jero ngono. Nyerai aku ya wis aku ra gelem ra gelem temenanan wong pancen dasar aku sengit. Tak pikir-pikir kok saya kok saya elek saya elek. lah mulane gustimu nganggo patokan sing kaya mengkono kuwi aja nganti kaya kowe kuwi ngono lho yo aja tiru aku tenan kok aku sing tanpa nggo iki iki bubrak namane bapakku ya ora setuju babar pisan mari embun dilalah karaya sura. Pecane dhewe aku sing janti bong rekoso temenan ana. Anu ora ya dadi bojone dukuh. Ongko ngono kok dadi bojone. Kowe yakin? Sprene iki anggrecok loyang-layangnya aku ni aku ora tanggu gawe rahasia. dina wonten paring adawu Kanjeng Rama. Sawise manteng kang dadi panuwun kang kaya mengkono muga-muga ing wektu iki tansah minangka dadi paugran Wose ora pati-pati ngladeni marang sapa wae yen to jeneng sira ora bisa kababar seslukane kang cocok marang pangrasa sira. Kula nuwun inggih Kanjeng Rama. Ya wis, Sawisna Dupana ratus ingsun sawise racun keprabon pepanggian marang Kanjeng Ratu ya ibumu derekno manjing onong pamujan ayu nuwun marang Jawata ingkang hakarya jagat kula nuwun ngestakaken dawuh Kanjeng Diwaji Mban kula nuwun wonten paring pangandika Ibu Caosana Prisa Ramayu diderekake manjing kedaton awit bakal nenuwun marang Jawata murih Negaraja nganti ana kedadian ingkang ora prayoga awis sisip sembiri ora prayitna ngati-ati malah bisa Kanggu ajeng peperangan oh iya ngestokaken jawu ayo yu toto toto cecawis Gusti bakal manjing onong pamujan monggo kepareng kula dherekaken sinuwun bocah mban yu rakyat kordos rumah bangga kata kaping prawandawa sumaping runanggono gawe gelar wang wang oh becakati wabatur timas rukmono nuwun wonten paring dawuh kakang prabu opo dene paman kepatian kula nuwun wonten paring pangendika Gandeng ana kedadian tatkala semana pun kangkang saenggo kumawani lancang ing pangucap keladuk wani ngilangake marang Trapsila. Muga-muga Paman Prabu kersa ngluturake gunging samudra pasomo. Kula nuwun. Nanging sakwise barang wis kebacut. Yen ora enggal di sampurnake ora dirampungake rembuk iki bisa dadi pangunek-uneking pamikir. Kanthi rikala sawu Rama sampun paring dawuh dumateng ingkang rayi, kula ingkang tinanggenah anyaketi dumateng raja menika wau. Kula suwun kali sanget Koko Prabu anglunggaraken ing penggali. Mugi-mugi saged dipun pirma ampun ngantos nimbulaken peperangan ageng ngantos wonten raja pejah. Wae prayoga Dimas. Nanging senajan to mengkono, aja nganti ninggal kapraitnan. Paman kepatian didhawuhi pembudhalake Purwadya Bala. Kula nuwun inggih Kakang Prabu. Awit njaga mbok menawa dheweke banjur ngeculake dom semuring banyu. Julung tungkul cilik rusak negoro gedhe ngancam Kanjeng Paman. Aja nganti ana kedadian. Nun dateng sedika. Engetipun ngabdi kepatihan kados sampun sumadiya sedaya. Para wadya bolo jagi sak lebeting wangun sak jawining rangkah. Mboten-mbotenipun yen badhe wonten telik sandipaya manjing ing sak lebeting kedaton. Syukur. Tak parange mangkat temono caraka sangka timbul taunan nun ngestaken dawuh ngawur katon lirsang mangawur-awur mangsang tinon lir tengaraning ngeprajurit gong maguru gongso ngabdi kepatian badhe nungsung pawarta sinunung sumurtunung lho. Bocah prajurit ngejong parang apa dene prajurit timbul taunan kula kula kula kula. Apa tegese kowe padha nungsung pawarta? Iye mbok pilih sampun kepareng. Boyong Wanudya sampun dicausaken pelangki jumpono tandu kermun. Sak wanci wanudya dipun parengaken minangka kangge mboyong wonten ing kraton ngejong parang lestantuna daup astrolumiat kalian Gusti kula Sri Buminoto kena diparibasake ana bejani nanging ora ana daulate tegesipun kados pundi penglamarku wis kunjuk ngerso dalem nanging ana pitukane yen wanut dia pitukane nganggo pitukon cangkriman Seko adreng pamikirku daya-daya mboyong wanita banjur tak agal malah wong Prabu Baladewa kleres putra keponane ngedekake sayembara perang sayembara pilih piye Plangki jumpara tanduk remu ditumpuk nyegaman Nyaketono Stigil Binaturoto golek ana Prabu Baldewin kecekel rangket tani gedhe patena sendika ibu caprajurit lho aja kelayatan nyekel gegaman kepung wakul gepuk negoro, kumino iki kanca ayo. sampeyan iki wau klera-kleru kali Baladewa. Iya to, Guk? Awak pilingane kok abang. Ditendang karo Baladewa. Kaca mripat kuntal. Mboten perlu kuwatos yen namung babagan kaca mripat. Kula gadah model riben. Mbok pilih kagunganipun jam astorisa. Kula sampun beto. Ape-ape gok, sae-sae. Ampun gugu cing. Pokoke anggere sing asli saka gok niku yo mesti rusak. Mboten kok jeneng kula niki ngumumake niku mboten sing oka oke niku cak ngoten niku wadulu puto pandome niku. Kowe mubeng niku banter ngoten ora manut aturan. Kacane jebol. Luputane niku jerone pire do pedot. Asli niku. Engko iki malah mateni pasaran. Sembrono kok kowe ki lho. Lho nyatane kok ora omong goro kok kacane sing dinggi togok niku le tuku ming karo 10000. Engko ditawake 5000. Oh, blenyek iki. Wong ora jeneng ora ngewangi wangi kanca ngono kuwi malah boro-boro kuwi melu ngerimuk apa kepiye mengko setitik padha sithik. Malah bendung rezekiku. Ane ah, nyatane aku ora temu pok pirang-pirang ya mati kabeh kok. Ana ah, mangko aku anggere mindandake jam ngono mi miape yo mah ora tok balekke. Karo sing duwe ora. Lu kok tadi mbilung ngerti aku lan tanyili ini kompon mati. Eh. Muniki niki sitiseng. Sitisen kok sitiseng. Pun mati ya yakin ora omong gara. Nggo agung kula mung otak jaluk imbuh malah. Pandek puno ki 15 ilmu niki. Agek telung dina wis bisa wiri wiri wiri wiri. wiri. mbok kowe iki yen pancen seneng ngono kuwi. Lah golek dagangan sing apik, Gok. Lah karame tempat tempat. Ampun gugane takon. Bang Roso aja ditempok tempuke ya mulane ya kakek jo. Lubangane ombo-ombo niku ana pandem kok jejer wong ngene ora urus senengane pameran sing tumpane Honda gawe pengaruh elek nek dhek tatan kok ngono lemuni abek lemuni ane ah, ra gemebian tur mesti awet tenan ra nek tekmu ra ora upama ketrucut ta bateni aku sewu barang ora ilang nggih oh iya ana dinggo ya pirang-pirang tahun kok Antemu kena kek telung dinas iwir-iwir-iwir. Buale di meneh. ampun buku bilung, Din. nyatane ngono kok ane iki wong loro ning kepetong dagang kabeh ya tumpane ya pit mancer kabeh wong nek wandane elek ya kene iki takon ling lamar lah takon nglamar kok nawake kacamata kowe rampan nggo papan ayo ngisen isin Kita dadane nawang iki ora diweruke wong akeh ngono kok. Nang panjang isa nggih beto. Pak Kandani, kok nggih. Rukmini darbi penuhun wujudnya sesloko. Sesloko ini kuyang coro wong cilik bedean. Penjenian bisa mbatang. Sangkrimane penjenian sing diladeni. Coro Rukmini rak ngatem menika. Nangyen panjenengan lajeng ngetok kekuatan ngleboni sayembara perang kula kinten ora menang musuh karo Baladewa. Yuk yuk yuk. Oh, Wadya balaku nganti kalah karo wong Kumbina bakal tak dadekke Karangabang. Yuk yuk. Ora kena dilekake lung. Gustimu, ayam itu resiko kersane awal mbok ya men kok nyelo-nyelo. dicoba kekuatane wong kuwi monggo kula diraken apa keperang guling ayudo Mulat katon ler bawat nyobentar suranggong koro mangsa ing runang gono Iki sopo sing ana ngarepan kowe takon karo aku iki putraku Kumbina. Aku Rukmana. Kowe sapa? Urangka dalem ngejong parang. Pati Gustiku Prabu Dasa Kumara aku Patih Garjita Pati. Eh Rukmana tuduna bala dewana kendi. Wani ngedekake sayembara perang sayembara pilih terang yen dhewe jelek urip ana mercapada. Gerjitopati orang oh, baran tak kandani. Yen pancen keno tak pringgake becik malah prayoga saiki sesembahmu derekno. Tindak onong kumbino pepanggian karo kakang mbok. Aja ngedekake saibur perang saibur pilih kang wis dingendikake Koko Prabu. Iku mau kabeh ora bener. Luwih prayoga saiki banjur supaya batang sesukane kakang mbok. yen panjen bisa mbatang ya kuwi kang bakal diladeni menango peperanganmu ora pinter mahanani penuhune kakang mbok ora kelakon boyong warudi aku ora campur tangan karo kowe wis ngemban dawuh timban dalem Gusti notagung supaya ngrangket Baladewa oh lain panjen mengkono karepmu saiki ora perlu ngepok kuncane Koko Prabu Rukmono gedugo nglindhingke sira mbeles kok ora patut taleni tanganmu truhune punang Purwandawa. Umyaya gumuruh swaraning katon wuslu maris manjing wono. Sampuno kula tampi dumawah wonten ing watu kumlasa Tali temtu cacat ageng putus. Sukunipun Raden. Keparengpun Bopo badhe nungsung pawarto. Paman kepatian wonten paring adawu. Orang ngerti jebul pancen nggawa wadya bolos gelar sepapan. Mahri kalau iki mau ora bisa ketemu dewi marang Prabu Sasramboro wadya balane kang diculki ngebaki alun-alun kraton Kumbino pengancame marang koko Prabu Manduro wis tak ndakake sing kanthi srana becik malah nantang pekara ora bisa nyekel koko Prabu bakal ngrusak negara Kumbino Kusono tak ayoni kadik dayane pancen mumpuni kabukti pucuing brojo dispelake jemparing mung tinampel. Aku njaluk bantu paman kepatian sekeparat ora patut banget lenggas kecok lo labrak iki. artikel katelarung prawasa sangapin narwasa gumregut magut mangajaping yuta sopo takon karo aku iki wrangka dalem ing kumbina aku patih pandaya pati yen kena tak plenggake becik kowe sak kancamu bali aja ngreget ngergeti negara kumbina babu ora pinter mboyong putri bisa kelakon kraton kumbina banjir getih sarah bangke bendet siramu mongso urung 哇！啊！我。